A patrona de Marín e vela e vai na súa barca. A patrona de Marín e vela e vai na súa barca. Alá no medio do mar e todas as aguas a passar. Alá no medio do mar e todas as aguas a passar. Toda baixo vai unha torre ben, corre que corre que na pudera coller, que na pudera pillar, que na pudera coller. Polo mar abaixo vai Nosa Señora do Carmen que nos deu vento en popa Nosa Señora do Carmen que nos deu vento en popa Que somos los de Madrid que levamos la vela rosa Que somos los de Madrid que levamos la vela rosa Ahora vais su baile, una trae que corre, frena, pudiera, pudiera na puñera pillar, que na pullera, culler, polo mar abaixo vai unha noite de pé.